أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا Neka sva hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i selam na našega poslanika, Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, a njegove časne ashabe i sve one koji slijede pravi put i uputu do sudnjega dana. Neka je Allahu neizmjerna hvala na mnogobrojnim blagodatima, a posebno na blagodati upute imana. Mi hvala Allahu subhanahu wa ta'ala i večeras govorimo ako Bog da o akidi ehli sunneta vol džemata, odnosno govorimo o obilježima ehlu sunneta vol džemata, u proteklim predavanjima e, dosta smo ili govorili isto na tu temu i spominjali mnoga ta obilježja, odnosno karakteristike po kojima se prepoznaju sljedbenici sunneta u džemata. Večeras počinjemo jeli, sa još jednom karakteristikom koja je na redu, a to je da sljedbenici ehli sunneta u džemata imaju jedan kompletan i uravnotežen odgojno-obrazovni program – Tako ehlu sunet i džemat svoje sljedbenike odgajaju i kroz znanje i kroz dijelo. Oni svoj program odgajanja počinju sa onim bitnim, odnosno onim najbitnijim, a zatim s manje bitnim stvarima u vjeri. I ni jednom od ove dvije stvari ne, ne daju prednost na drugom, niti samom dijelu, niti samom znanju. Tako, znači, oni ih ne poučavaju znanju odvojeno od djela. Znači, istovremeno traže i znanje i djelo. Niti ih podučavaju u duhu djela, a da to ne prati znanje, kao što je to karakteristično, jeli, nekim drugim skupinama i pravcima. Njihov program odgoja i obrazovanja ne poznaje fanatizam niti stranačku pristrasnost. Oni u svojih sljedbenika žele da budu čvrste i nepokolebljive ličnosti, koje se neće uznositi na drugima, niti ih podcjenjivati, a niti prihvataju slijepo slijedženje tuđih mišljenja i stavova. Od karakteristika i obilježa ehle sunata vel džemata jeste da oni naređuju, da oni konstantno naređuju dobro, a odvraćaju od zla. To je svakako jedno od najvažnijih obilježja ehlu sunata vel džemata – Znači oni naređuju dobro, preporučuju dobro, a od zla odvraćaju kroz tri faze njegovog suzbijanja koje su spomenute u hadisu poslanika alaihi salatu wasalam, a to je da se zlo ukloni rukom, ako ne možemo rukom, odnosno ne možemo silom, možemo riječima, ako ne možemo ni riječima, onda možemo srcem, i to je sve u skladu s mogućnostima i općom koristi, što je i kako bitno. Znači kada naređujemo dobro drugima i kada odvraćamo druge od zla, moramo u svemu tome voditi računa da je to u skladu sa ličnim mogućnostima i općom koristi muslimana. Na tom putu sljedbenici sunneta koriste različite metode koje je na jedan najbrži i najlakši način vode do željenog cilja. Naravno, to čine s blagošću i olakšicama i jednostavnošću. Kada savjetuju ljude, oni nastoje steći Allahovu naklonost. To je njihova namjera, njihov nijet. Ali također oni žele da im budu od koristi, to jest da budu ljudima od koristi, te da ih upućuju na svako dobro, a odvraćaju od svakog zla. Znači oni ne žele kada čine, jeli, kada naređuju dobro i odvećaju zla, ne žele da pokažu svoju superiornost, kako su oni bolji od drugih, kako su oni, jeli, upućeni, omalovažavajući tako druge. Ne, oni žele prije svega Allahovo zadovoljstvo i žele dobro i hajr drugim ljudima. Jer najveći, jeli, sevap ili jedan od najvećih sevapa ili nagrada je da budeš sebeb tuđe uputi Oni su nosioci eh, davetskog poziva, odnosno misionarskog poziva i oni stalno, bez prestanka, u svakom vremenu i u svakim, svim okolnostima, oni pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala mudro i lijepim savjetom. A raspravu vode onako kako je najljepše. U tom svom djelovanju, jeli, u svom misionarskom djelovanju, oni imaju za cilj prije svega da ljudi spoznaju istinu, da spoznaju pravi put, da spoznaju svoga gospodara, da ga istinski obožavaju. I na tom putu, jeli, na tom putu dave oni koriste različite šerijetski utemeljene i dozvoljene metode. Znači njihov rad i njihova dava ne svodi se samo na jednu metodu nego koriste različite dozvoljene metode. Niko mimo njih nema veću želju, a to je bila osobina i poslanika, ali salatu wasalam, da ljudi pođu pravim putem i niko prema svijetu nije milostiviji od njih. Ovo dobro je li zapamtimo i dobro naučimo. Bog čega to govorim? Zbog činjenice je da vrlo često oni koji e, sebe smatraju sledbenicima ehli sunnete vol džemata, da su vrlo često grubi i preoštri prema ljudima, prema onima kojima Allah nije ukazao na pravi put i ne pokazuju onu milost koju bi trebali pokazivati. Sa svojim djelovanjem ili djelima oni su drugima lijep uzor. Ovo je najzahtjevnija karakteristika i obilježi. Biti drugima lijep uzor to je nešto najteže u životu ali među sljedbenicima ehli sunneta e, bilo je oni sidika, odnosno istino istinoljubivih, bilo je šehida, muđahida, znamenitih velikana, čija su slavna djela, njihova dostignuća i zasluge zlatnim slovima jeli, upisane u stranice muslimanske ili islamske historije. I to su prvaci islamskog ummeta, velikani islamskog ummeta, jeli oko čije upute i ispravnosti e, islamski e, sedmenici islama su jednoglasni, saglasni. Znači svaki čovjek, bez obzira ko bio u njima, može naći svoj uzor, divan uzor. Ako se bori na Allahovom putu, naći će među njima one koje može uzeti jeli, za uzor i za, za kojima se može povoditi. Ako pak teži nauci, voli nauku i traži nauku, naći će u njihovim redovima one koji su bili dosljedni, jeli da se kroči njihovim stazama i sve tako redno. Što se tiđe, tiče sljedećih jeli, e, karakteristika i obilježa ehli sunata val džemata, jedna od tih je svakako da su oni jeli, najviše ustrajni u svojim stavovima, imaju najveću ustrajnost u svojim mišljenjima, ubjeđenjima i u davetskom, odnosno misionarskom pozivu. Njih ne može ništa obeshrabriti, niti pokolebati, niti učiniti da prodaju svoju vjeru i svoje principe. Oni ne dozvoljavaju neznanju i džehlu da se širi, niti zlu da zavlada i da prevlada. Niti pak, jeli, padaju pred gorkom i bolnom stvarnošću. Oni se ne mire sa stanjem u kojem se nalazi, nalazi muslimani ili muslimanski umet. Nego oni u granicama svojih sposobnosti i mogućnosti i šarijetom potvrđenih i dozvoljenih metoda, oni se zalažu za širenje islamskog poziva za suzbijanje neznanja, te se zalažu za promjenu činjeničnog stanja u bolje stanje. Za sve to očekuju nagradu kod svevišnjega Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, na tom putu, kao što je sunnet, Allahov sunnet, odnosno zakonitost, oni podnose razne uvrede i poteškoće, ne osvrćući se na negativno djelovanje onih jeli izdajica ili oni koji se boje ljudi, a ne boje se Allaha subhanahu wa ta'ala. Navećemo zato primjer imama ehli sunneta val džemata Ahmeda ibn Hanbala povodom je li ono pitanja ili mesele o stvaranju Kur'ana. Da li je Kur'an stvoren ili je Kur'an objavljeni Allahov govor. Najbolja je slika jeli, i najbolji primjer za ovo što govorimo te, te nepokolebljivosti, hrabrosti i ustrajnosti na putu dalje. Znači, Ahmed ibn Hanbel je zastupao mišljenje, bio je pojedinac, usamljeni pojedinac u to doba, koji je bio, jeli, e, imao dovoljno hrabrosti i spremnosti da otvoreno govori istinu. I on je jeli, iznosio stav ehli sunnata vel džemata da Kur'an nije stvoren kao ostala stvorenja, nego da je to Allahov govor objavljen iznad sedam nebesa. On je na tom putu doživljavao različite neugodnosti, bičevanje, zatvor. Sve su tražili jeli, da se povuče od svojih stavova i da da izjavu kako je Kur'an stvoren. Jer da je on dao izjavu, svi bi prihvatili to njegovo mišljenje. Njegov odgovor je bio strpljivost i postojanost. Sve do momenta kada njegov trud Allah Đelešanuhu jeli, pretačio pobjedu sunneta nad onima koji su težili jeli, zablud i notarijama. Sljedbenici ehlu sunneta u džemata <clears throat> vjeruju da je iskren odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala njegovoj knjizi poslaniku sallallahu alaihi wa sallam muslimanskim vođama i predvodnicima i ostalim muslimanima sastavni dio vjere. A to svoje uvjerenje e, temelje na samim riječima Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam koji kaže Ad-dinu ad nasiha Vjera je iskren odnos. Ashabi upitaše prema kome Allahov poslaniće, a on odgovori Vjera je znači iskren odnos prema Allahu, njegovoj knjizi, odnosno Kur'anu, njegovom poslaniku, muslimanskim vladarima i svim muslimanima općenito. To je vjera. I ovaj hadis je veoma bitan. U ispravnom, jeli, cjelokupnom, sveobuhvatnom razumijevanju vjere Islama. To je prava i suštinska vjera. Vjera je savjet. Iskren odnos, neki prevode ovaj jel, hadis kao vjera je savjet, međutim to je jel, malo a, da kažem neispravan prijevod, jer ispravan prijevod je da je vjera e, da je vjera iskren odnos. Iskren odnos i prema Allahu, i prema njegovom poslaniku, i prema Kur'anu, i prema muslimanskim vladarima, i prema svim ostalim muslimanima. To je ono što danas muslimanima fali. Da muslimani postupaju po ovome hadisu, ne bih ne bi bili tako jeli, razjedinjeni, razbijeni i slabi kao što su danas. Iskren odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala, jeli, kao što stoji u hadisu, ogleda se u vjerovanju u njega, izvršavanju njegovih jeli, prava, odnosno obaveza, i robovanju njemu i javno i tajno, a sve to sa iskrenom namjerom. To je iskren odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Iskren odnos prema Allahovoj knjizi, odnosno Kur'anu, biva putem njenog čitanja, učenja Kur'ana, pamćenja, hifza, razmišljanja o Kur'anu, proučavanja njegovog sadržaja i značenja, zatim, što je najvažnije, postupanja po Kur'anu i pozivanja jeli, drugih njemu. Iskren odnos prema Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam se prezentira kroz ljubav prema njemu. Iskrenu ljubav poštivanju i iskazivanju počasti, povođenjem za njim, slijedjenjem njegove upute i suneta, te stajanjem u njegovu odbranu, kada to jeli, zahtijevaju okolnosti, pomaganjem njegove vjere, te predpostavljanjem njegovog govora nad govorom bilo koga drugog. Tome se ogleda iskren odnos prema Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam iskren odnos prema muslimanskim vladarima, počevši od onog vrhovnog poglavara, od halife, koji danas nažalost nemamo, prema onim nadređenim ili onim nižim vladarima koji imaju opći ili poseban oblik vlasti, ogleda se u vjerovanju u ispravnost njihove vlasti, da ih priznajemo i smatramo ili e, zakonskim zastupnicima ili muslimana, i njihovim predvodnicima. Dalje, pokornost i poslušnost u dobru, da im budemo pokorni i poslušni u dobru, zatim da ih u okvirima svojih mogućnosti upućujemo na ono u čemu je dobro bit i za njih i za cijeli islamski umet, te da ih upozoravamo na ono u čemu je zlo i za njih i za umetu cijelosti. Ovo je veoma bitno danas u vremenu krize autoriteta kada nažalost muslimani po najmanje od svih drugih i na, naroda, odnosno sledbenika različitih vjera po najmanje e, uvažavaju i poštuju svoje autoritete. Danas je teško teško muslimanu naći autoritet bilo jeli, e, politički, bilo vjerski, jeli, što je naravno velika boljka, jedan od uzroka slabosti kojem se nalazi danas, današnji islamski umet i ove razjedinjenosti. Ako muslimani, ako većina muslimana ili ako muslimani zaberu svoje predvodnike, trebaju ih poštivati i slušati, a ne, a ne da im traže ne da im traže dlaku u jajetu. Iskren odnos i na kraju iskren odnos prema muslimanskim masama ili ostalim muslimanima u običnom svijetu biva tako što, što ih volimo, što volimo muslimane i želimo im svako dobro i težimo jeli, da im priuštimo sve ono što će im donijeti korist kao što sam sebi želimo a da mrzimo da ih zadesi zlo i neugodnost te da otklonimo sve uzroke koji tome vode ovo je iskren odnos prema muslimanima ne da uživamo u njihovim patnjama da se radujemo njihovim nevoljama njihovim greškama da jedva čekamo da pogriješe pa da iznosimo njihove greške. Pravi musliman, onaj koji je ispravno shvatio vjeru i onaj koji je iskren prema Allahu i Kur'anu i poslaniku, alaihi salatu wasalam, on želi dobro svakom muslimanu, sakriva njegovu mahanu i iskreno ga savjetuje iskren odnos prema muslimanima obuhvata podučavanje neukih. Da učimo neuke muslimane. Da ih da i opomin, da opominjemo one koji su nemadni među muslimanima, koji su u gafletu, da im pružamo iskrene savjete u svemu jer što se tiče i ovoga i onoga svijeta. Kao i da se međusobno potpomažemo u dobročinstvu i bogobojaznosti. Kada bi se muslimani držali svih ovih jeli, obilježja, zaista bi muslimanski umet bio jedna čvrsta jaka građevina kao što to je li traži od nas poslanik ali salatu wasalam u hadisu kojim kaže li da su vjernici kao jedna građevina mu'mini su kao jedna, jedan zid jedna građevina jedni druge učvršćuju i potpomažu sledbenici ehli sunneta oni teže savršenstvu ali ne zahtijevaju nemoguće. Znači to je njihova težnja. Teže je savršenstvo, ali ne zahtijevaju nemoguće. Oni nastoje biti što savršeniji i ulažu na tom putu maksimalan trud. Međutim, u svakoj stvari cilj im je da postignu ono najpotpunije. Oni istovremeno ne zahtijevaju nemoguće stvari niti svoje ciljeve postavljaju tako daleko da postanu van njihove snage i mogućnosti. Znači oni žive u jednoj realnosti, svjesni svojih mogućnosti, svjesni vremena i okolnosti u kojima žive. Zahtjevanje savršenstva od strane drugih mimo ehli sunneta odvelo ih je u potraživanje nemogućeg. Znači postoje pojedinci i, i sekte mimo ehli sunnata ili džemata, koji su zahtijevali savršenstvo. Savršenstvo je teško postići, njemu se može težiti. I zato su sebi postavili nemoguće ciljeve i nemoguće jele, zahtjeve, a najbolji primjer za to su Haridžije. Oni su e, povukli bej, odnosno zakljetvu, prisegu vođi pravovjerni Ali im ne bi Talibu, jer je on prema njihovom jeli, mišljenju, prema njihovoj tvrdnji, dao da umjesto Allahove knjige sude ljudi, što je bila neistina i potvora. Jer ovi ljudi koji su sudili, sudili su prema Allahove knjizi. Oni su tada uvjetovali i kazali, želimo nekog sličnog Omeru ibn al-Hattab. A Omer je jeli, davno bio, davno umru. No, e, postavilo se pitanje kako naći nekoga koji je poput Omera u to vrijeme. A znamo da je njihov taj zahtjev bio absurdan, jer u to vrijeme najbolji i najodabraniji čovjek među ashabima bio Ali ibn Abi Talib. Upravo on, od kojeg su oni povukli prisegu. Oni su napustili Aliju i povukli su jeli, svoju prisegu i na kraju su davali, davali prisegu ljudima koji su koji se ne mogu uopće porediti sa Alijom ibn Abi Talibom. Sve znači zbog toga što su postavljali sebi neke nemoguće zahtjeve, odnosno željeli su savršenstvo, a nisu ga mogli postići. I danas je, nažalost, slična situacija među, među nekim pojedincima i grupama i historija se ponavlja. Postoje neki fanatički, jeli, orijentirani pojedinci koji žele e, savršenstvo i kod sebe i kod drugih muslimana, ali oni ništa ne poduzimaju na planu njegovog ostvarenja oni žive u svom svijetu oni znači formiraju predstavu sačinjenu od iluzija koje debelo naginju idealizmu zato vrlo često ne ostvari se ono što oni žele i čemu teže oni u potpunosti napuštaju trud i zalaganje koje je li može dovesti do djelomičnog uspjeha recimo kažu ako ne možemo uspostaviti stanje kako je vladalo vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam onda odustajemo onda dižemo je li pobunu Jedno od obilježja ahli sunneta od džemata jeste da je mjerilo ljubavi i mržnje kod njih vjera. Oni kada mrze nekoga to rijetko čine, a kada vole nekoga to svakako češće čine, kod njih je mjerilo vjera, bogobojaznost. Oni se ne smijete niti preziru ljude radi lični, svojih ličnih interesa. Njihovo prijateljstvo nije radi ponosa, radi jeli, stranačke pristrasnosti, nego je ono isključivo radi vjere. Oni prijatelju radi Allaha, a i odriču se radi Allaha. Zato su, znači, njihovi stavovi su postojani, nepokolebljivi i ne mijenjaju se, bez obzira jeli, kako se okolnosti mijenjale njihova još jedna karakteristika je međusobna ljubav i samilost. Što nažalost danas fali muslimanima, e, svi su napeti kao jeli, strijele i kao puške i čekaju i najmanju grešku svoga brata muslimana, jeli, da ga napadnu, da ga javno kritikuju, da se sa njim posvađaju i tako dalje, što upućuje što upućuje da naše duše nisu još dovoljno odgojene, i da nam fali podosta je li, ovog temeljnog znanja o kojem mi govorimo ovim predavanjima. Ovo je najvažnije i ovo je temeljno znanje ko njega nauči i koga shvati, shvatit će vjeru. Nažalost, mi se bavimo nekakvim tamo je li, pitanjima i meselema komplikovanim i donosimo sudove olahko bez znanja jeli, za pitanja za koja bi se okupili svi učesnici bedra da donesu svoj stav. A mi to jednostavno ovako preko preko je jeli, sredstava li komuniciranja, preko e-mailova u e, današnje vrijeme, je li Facebooka, iznosimo i svoje stavove, komentarišemo, dajemo pod navodnim znacima stručna mišljenja i tako dalje. Ehli sunnet el džemat, znači sljednici ehli sunnet el džemata se međusobno voli, oni su samilostni među sobom, jedni drugima staju u zaštitu, te moli jedni za druge i nakon smrti. Tajna takvog stanja nalazi se u ispravnom vjerovanju i dobrim djelima koja čini. Pored toga i sam uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obećao je, da će onima koji budu vjerovali i dobra djela činiti, dati da ljudi osjećaju ljubav prema njima. Jel u onim vjerodostojnim hadis kucijama se to prenosi. Kada Allah nekoga zavoli, onda obavijesti meleke, jeli da ga i oni zavole i da ga ljudi na zemlji zavole. Također, Allah Đelešanuhu nam kazuje da su vjernici samilosni jedni prema drugima i da moli jedni za drugi. To je pravo bratstvo temeljeno na ispravnom vjerovanju, ispravnom akidu. Zato uzvišen Allah Đelešanu kaže One koji su vjerovali i dobra djela činili milostivi će sigurno voljenim učiniti. Uvjet je da su ispravno vjerovali da su dobra djela činili pa će ih Allah učiniti voljenim i među stanovnicima nebesa i među stanovnicima zemlje. A u drugom ajetu Allah Đelešanu kaže oni koji poslije njih dolaze govore gospodaru naš oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima gospodaru naš ti si zaista dobar milosti ovo je kuranski ajd kuranska dova koju svakodnevno trebamo učiti naročito u ovim vremenima kada su muslimanski jeli odnosi poremećeni kada su muslimani zavađeni, podijeljeni, tako dalje. Rabbena la teđal fi kulubina gillen lilledine amen. Gospodaru, ne dopusti jeli, da u srcima našim bude imalo zlobije prema vjernicima. Još jedna o, karakteristika koja je usko vezana za ovu gore, znači za međusobnu ljubav i samilost, jeste da su oni sačuvani međusobnog osuđivanja za nevjerstvo. Sledbenici sunta vel džemat. Oni jedni drugi ne osuđuju za, ne, za nevjerstvo i ne prozivaju jedni drugi nevjernicima. Znači, oni su sačuvani čisti od ovoga svojstva. Oni pojašnjavaju ljudima istinu i osjećaju spremnost jeli, da raspravljaju sa svojim neistomišljenicima da iznosi svoje argumente. Međutim, oni ne okrivljuju druge zbog drugačijih mišljenja, niti zbog toga osuđuju za nevjerstvo ili za, za novotariju ili nemoral. Sve dok su ta ili mišljenja utemeljena na koliko toliko prihvatljivim argumentima i ako sto mišljenja oko kojih posto, ne, ne postoji konsenzus ili iđma iđma islamski učenjak. Kod drugih sekti, kao što su recimo Haridžije, koji se Ehl Sunnet znatno razlikuje, nerijetka je pojava jeli, da su razna razmojilaženja među njima, te izjave kako je neko zalutao, kako je u dalaletu i kako je počinio nevjerstvo, izišao iz vjere i tako dalje. To je karakteristika Haridžija, oni najmanje i najbeznačajnije pitanje oko kojih se raziđu jeli učine uzrokom to im bude uzrokom da jedni drugi proglašavaju nevinicima nažalost i danas imamo kod nas takvih pojava zbog određenih pitanja oko kojih gdje, gdje su otvorena vrata i čtihada slobodnog mišljenja jedni druge proglašavaju nevjernicima i mušricima i tako izde iz vjere ne želi za njima klanjati i tako dalje. Sljedbenici cehli sunnata vel džemata generalno su sačuvani od novotarija, širka i velike grijeha. To su jeli najkrupnije stvari i greške u, u vjeri i od toga su generalno sljedbenici cehli sunnata vel džemata sačuvani. Zato Oni su po najdalje otišli od toga da čine novotarije. Među njima se ne mogu naći neznabožačka dela, odnosno dela širka, a nepokornost i veliki grijesi mogu se naći pri određenim skupinama unutar ehlu sunneta, što je normalno. Znači i nepokornost prema Allahu i veliki grijesi mogu se naći. Sljedbenici jeli, ehli sunneta kao obični ljudi nisu sačuvani toga. Isto tako kod pojedinaca, jeli, među ehli sunetom je zabilježeno i prisustvo različitih oblika nasilja, nepravde i neznanja. I to je moguće. I to se može desiti. Ali ako poredimo sedminike suneta sa drugim, jeli, mimo njih, vidjet da je to poređenju s drugima dosta manje i dosta jeli, rijeđenje. čistoća srca i jezika po pitanju ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je jedna veoma bitna tema ili obilje ehlu suneta da da u svojim srcima i na svojim jezicima nemaju ništa je li loše po pitanju ashaba drugog Allahov poslanika alejhi salatu vesselam kao najbolje generacije muslimana. Njihova srca su E, zašto govorimo o ovoj temi, zašto ističemo, zbog toga što e, imamo među je li šitima odnosno među šijama, jedno od temeljnih načela njihovog vjerovanja jeste e, da su se mnogi ili većina shaba nakon poslanika ili selat osana da se odmetnu od vjeri i da su skrenuli s pravoga puta. Poznato je njihovo vrijeđanje i psovanje shaba, a prije svega je li Aisha i majke pravovjernih Ebu Bekra i Omera. I zato je ovo bitno isticati. Nažalost, mi takvih imamo i na našim prostorima, imaju svoje jeli, e, institute, imaju svoje e, web stranice i otvoreno. mi vi možete naći otvoreno da govore jeli, protiv ashaba, otvoreno govori protiv e, prije svega Aisha radijallahu anha, Ebu Bekra i Omera radijallahu anha. Zato je bitno jeli, da vidimo i da naučimo ovo obilježje. Znači srca sedbenika suneta su prepuna ljubavi prema ashabima. A oni tu ljubav potvrđuju jeli, i, i, svojim jezikom i slijedjenjem i hvalom ove prve generacije. Oni vjeruju da su ashabi najbolja generacija generalno zato što su to Allah i njegov poslanik alaihi salatu wasalam potvrdili kuntu hajre ummet, kuntum hajre ummetin uhriđet li nas. Vi ste najbolji ili narod ili ummet koji se ikada pojavio, neki mu feseri kažu da se to odnosi na shabe. Raspravo o spornim stvarima i onim smutnjama koje su se desile među ashabima, oni ne smatraju to osnovnim i temeljnim pitanjima kide, nego se oni suzdržavaju jeli, od rasprave o tome. Jer ono što se desilo, desilo je se. Dalje, u njihovom vjerovanju stoji da ako se ukaže potreba da se ti događaj spominju, znači dozvoljeno je da se spominju ti događaj, neophodno je dobro proučiti predaje koje se tiču svakog pojedinačnog događaja i utvrditi njihovu autentičnost iz prostog razloga što su se jeli pojavile druge lažne predaje i iskrivljena tumačenja Oni koji su željeli da da vodu navuku na svoju, jeli, na svoju stranu. Također, sedmin suneta vjeruju da su potvrđene predaje od ashaba bile rezultat njihova ičtihada, odnosno slobodnog mišljenja. Znači, njihovi postupci i odluke u tim nemenim događajima, odnosno međusobnim sukobima među ashabima, su bili a, s dobrom namjerom. Oni su činili ičtihad, željeli su dobro, s obzirom da su te stvari bile komplikovane, jer smutnje su sve komplikovane. I najpametniji i najrazboritiji se ne mogu snalaziti. Jel? A to su bila vremena jel, gdje su događaje bili, gdje su se dešavali veoma brzo, velike smutnje. I zato je njihov rezultat po tim pitanju bio različit. Zato su imali različite stavove. I danas dan kada se desi manje smutnje među muslimanima, nikada muslimane nemaju ovaj, jedinstven stav. Prema tome njih po pitanju stavova u tim događajima, nemilim događajima u muslimanske historije, možemo podijeliti na mučtehide koji su potrefili istinu. A one koji su odlučili, donijeli odluku i potrefili istinu. I njima pripadaju dvije nagrade. Onda imamo one koji nisu potrefili, ali su željeli dobro. Ali su u toj namjer pogriješili. I njima pripada jedna nagrada. A imamo i one kojima istina nije bila jasna, nije, nije im bilo jasno na čujoj strani istina, pošto pa se oni povukli i nisu učestvovali u tome. Svi su u dobro, svi su na hajru. Znači, sebeni cehli suneta vjeruju da su se ashabi, radijallahu anhum, nakon što su vidjeli, nakon tih događaja, nakon što su vidjeli konačne razmjere smutnje koje su bile van kruga njihovi pretpostavki, oni nisu se nadali da će se to desiti što se desilo među njima, da će biti takve posljedice, oni su se žestoko kajali i to ih je žalostilo. Ja. Isto tako sedmenice suneta također smatraju da su ashabi najbolji i najčastniji ljudi, čak i u slučaju da se među njima desi sukob, da se desi smutne ili razilaženje, što je normalno među ljudima, nemoguće je tražiti, jeli, da svi isto misli. Uprko svemu što se među njima desilo u historiji, niko od njih one druge nije smatrao nevjernicima niti novotari. Što je veoma bitno. Pored toliki sukoba, pa i prolivene, nažalost, krvi, niko od njih one druge nije smatrao ovaj, nevjernicima, niti novotarima, ni, stra, ni strana, jeli, na koje je bio Alija radijalanov, ni strana koje je bio Moavija, niti oni ostali posljednjih. Šta više nakon toga jedni su druge hvalili. Hvalili su ih, tražili su opravdanje za njih i molili su za njih oprost nakon smrti, a i međusobno nakon toga, nakon tih događaja, oni su razmjenjivali znanje i prenosili hadise Rasula sallallahu alaihi sallam. Pored svega, Ehlu Sunnet ne smatra da je svaki ashab pošteđen velikih malih griha. To samo vjerujemo za poslanika alaihi sallam. Znači oni nisu bili pošteđeni e, veliki niti mali grija. To je bilo normalno da se desi kao što je normalno za sve ostale muslimane. A uopćeno gledano vjerujemo da su da shabi nisu bezgriješni. Ali rana potpora koju su oni dali islamu i njihova pomoć islamu, njihove vrijednosti su jedan veliki zalog i oprost za njihove loše postupke kao što se prenosi ono hadis poslanika ali salatu selam kada je rekao ne znaš ti možda je Allah pogledao stanovnike je li ovaj učesnike bedra i kazao radite šta hoćete već sam vam oprostio Ovakav stav imaju po pitanju onoga što je jasni grijeh. Znači ono što se osuđuje kod pojedinih, kod pojedinaca, samo je neznatan dio koji se topi u moru njihovi dobri dijela. Ako, ako za nečiji postupak nekoga da shaba, kažem da je greška, da je grije, da njegov postupak, da je grije, se topi u moru njegovih dobrih dijela i vrlina. Tako trebamo gledati i druge ljude i druge muslimane. A ne da jeli, njihovu grešku gledamo kao brdo, a svoju grešku gledamo kao, kao mali trun. Ovo su jeli, karakteristike koje su bitne i još ćemo večeras ako Bog da spomenuti jednu da ne bi oduljili a to je da sedmenice Ehle Suneta odbacuju pokuđeno tumačenje vjere i vjerskih tekstova Kur'ane Suneta a to je onaj Vilul Fasid odbacuju pokuđeno tumačenje koje u suštini znači da se vanjsko i ono vidljivo značenje izraza koje provladava zamijeni drugim mogućim, ali koje ne provladava. Da pojasnimo stvar. Znači, ako tekst Kur'ana ili sunneta kaže ili nešto potvrđuje i na osnovu tog vanjskog značenja, jeli, a, oni su prihvatali to što Kur'an kaže. Recimo po pitanju Allahovih svojstava, ako kaže Kur'an i kaže sunet da uzvišeni Allah da ima ruku, da je to njegovo svojstvo, onda on to potvrđuju. Da Allah ima ruku onako kako doliko je njegove uzvišenosti i da njemu ništa nije slično. Iako druga stvorenja imaju ruke, ta stvorenja nisu slična Allah, to nije potvrđivanje sličnosti. Zato kažu Allah ima ruku onako kako doliko je kako doliko je njegovoj uzvišenosti i njegovoj veličini. Nažalost, neki su protumačili, ili, odnosno oni koji imaju, a, koji su sebi dozvolili protumačili su ovo svojstvo kao Allahova moć. Ovu vrstu tumačenja Selef je prezirao i upozoravao je na to. Jer ako Allah Đelešanu za sebe kaže da ima ruku, onda je preće i sigurnije i ispravnije da to prihvatimo i da to priznamo i mi za Allaha. A kakvoću tog svojstva samo Allah zna, nama to nije poznato. Jer ako bi otvorili ljudima ova vrata, ovog tumačenja, da tumači svako kako misli, jeli, onda bi otvorili vrata, jeli, i jedno prostranstvo koje nema kraja. I naravno, to bi e, mnoge stvari u islamskoj akidi poremetilo i mnoge bi ljude dovelo u nedomicu. Ovim svojstvom koje smo sada spomenuli, jeli, završit ćemo ako voda večerašnje predavanje, a ja Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam ove trenutke jeli, upiše u stranice naših dobrih dijela, da nam podari iskrenost i u riječima i u dijelima, da nas sačuva greške, da nas učini od istinskih sedbenika, ahli sunneta, vol džemata, da nam podari korisno znanje, da nas sačuva zablude, أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته